Σε κάθε Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, κάθε Κυριακή εδώ στην Εκκλησία, βλέπουμε ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, δηλαδή το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ένα. Η Ανάσταση. Η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση δική μας. Ο Θεός, ο Χριστός μας, δεν κατέβηκε στη γη για να δώσει μία επιπλέον θρησκεία. Θρησκείες υπήρχαν πολλές έθεσε ήρθε για να χειρίξει το χαρμόσυμο μήνυμα του Ευαγγελίου. Ποιο είναι αυτό το χαρμόσυμο μήνυμα? Η Ανάσταση, η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και βλέπετε ότι σε όλες τις εκφάσεις, σε όλα τα γεγονότα του Ευαγγελίου κυριαρχούν δύο βασικά γεγονότα. Ή η θεραπεία ενός ανθρώπου ή η Ανάστασή του, όπως σήμερα διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο της κόρης του Ιάου, από τον θάνατο στη ζωή. Και εμείς γι' αυτό ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία και δεν πιστεύουμε στο Θεό γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Ο σκοπός που πιστεύουμε στο Θεό δεν είναι για να αποκτήσουμε κάποιες ηθικές αρχές, για να γίνουμε καλοί άνθρωποι για να μπορέσουμε να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε ο ένας με τον άλλον με έναν καλό τρόπο. Αυτό ήδη υπάρχει. Οι νόμοι που υπάρχουν έξω, ναι. η φιλοσοφία, όλα αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος από τα αρχαία χρόνια. Πολιτεία του Πλάτωνος. Τι ήταν να υπάρχει Θεός για να γίνει όλο αυτό. Ο Θεός έρχεται να μας δώσει ένα άλλο μήνυμα, αλλά δεν έρχεται να δώσει μήνυμα. Έρχεται να μεταμορφώσει έχετε να αλλάξει. Έρχεται να ξαναφτιάξει, να ξαναδημιουργήσει. Και τι να δημιουργήσει. Να δημιουργήσει μια καινούργια πραγματικότητα. Όπου στην καινούργια πραγματικότητα δεν υπάρχει θάνατος. Μα θα μου πείτε, πάτερ, τα νεκροταφεία έξω είναι γεμάτα. Ποιο θάνατο δεν υπάρχει. Ο θάνατος αυτός τον οποίο βιώνουμε εμείς εδώ ως άνθρωποι και ως χριστιανοί είναι πέρασμα. Είναι ένα πέρασμα όπως έγιναν την εποχή του Μωυσή που άνοιξε η ερυθρά θάλασσα και πέρασαν οι άνθρωποι από μία κατάσταση σε μία άλλη. Έτσι και εμείς περνάμε από μία κατάσταση σε μία άλλη. Από τον θάνατο, από την φθορά, τη φθορά πώς την καταλαβαίνουμε, κοιτάξτε τον εαυτό σας τον καθρέφτη Κοιτάξτε πώς ήταν κυρίως οι μεγάλοι. Πώς ήσασταν όταν είσαστε 20 χρονών, 30, 40, 50 και ούτω καθεξής. Και ό,τι και να κάνετε, όσο και να προσπαθήσετε, η φθορά του χρόνου πάντα θα υπάρχει και θα έρχεται. Για να μας δείξει ότι η κατάσταση στην οποία ζούμε εδώ είναι μια κατάσταση που υπόκειται στη φθορά. Και το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι μήνυμα Αναστάσεως. Ότι εκεί για το οποίο προοριζόμαστε είναι ένας τόπος, ένας χώρος, μια κατάσταση χωρίς πλέον φορά, Όχι βέβαια για να συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούμε εδώ αιώνια, γιατί αυτό θα ήταν κόλαση. Γι' αυτό και άλλωστε μέσα στην εκκλησία που είσαστε, τα πάντα δείχνουν την Ανάσταση. Κοιτάξτε τις εικόνες γύρω σας. Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε βάλει εικόνε και βλέπουμε του Αγίου μα για να στολίζουμε του τοίχου. Γιατί στην Εκκλησία βλέπετε ότι κάθε Κυριακή ο ιερέας θα έρθει και θα βάλει άσπρα ή θα βάλει άλλο χρώμα, όμορφο, θα κυκλοφορεί με τα μαύρα που τον βλέπετε να κυκλοφορεί έξω. Έντονα χρώματα, χρυσό, όμορφο χρώμα. Βλέπετε έρχεται ο επίσκοπος εδώ και όταν έρχεται ο επίσκοπος και κάθεται στο χρόνο φοράει αυτή τη μεγάλη μήτρα και πολλοί βέβαια σκανδαλίζονται και λένε πω πω αυτά τα χρυσά που φοράνε πλούτος, πετάνε τα λεφτά τους αριστερά-δεξιά. Μαυρέ άνθρωπε που έρχεσαι στην εκκλησία και βλέπεις την εκκλησία σαν έναν είναι εκ του κόσμου τούτου, δεν έχεις καταλάβει ότι αυτό που βλέπεις είναι η μέλουσα ζωή, είναι το έσχατο που έρχεται στο τώρα. Η Άγιοι μας είναι η απόδειξή της παρουσίας του Θεού στο τώρα, στο σήμερα. Είναι ο παράδεισος ο οποίος έρχεται σήμερα μπροστά μας. Και ο τρόπος με τον οποίο δίνονται οι ιερείς, δίνονται οι επίσκοποι, όλα αυτά τα χρυσά που βλέπετε μέσα στην εκκλησία, δεν είναι μόνο για να τιμήσουμε τον Θεό. Είναι για να μας δείξουν ότι υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία περιμένουμε. Την περιμένουμε να έρθει, αλλά είναι ήδη εδώ παρούσα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Θεία Ευχαριστία. Είναι το έσχατο, το μελλοντικό, το οποίο το κοιτάζουμε με ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και το οποίο το ζούμε σήμερα. Γι' αυτό και βλέπετε ακόμα και στα μοναστήρια, πάτε στο Άγιο Όρος, που βλέπετε τους μοναχούς οι οποίοι κυκλοφορούν στην καθημερινότητά τους σχεδόν με τριμμένα ράσα, όπως να είναι και όμως, όταν θα πάνε στην Εκκλησία την Κυριακή ή σε κάθε Θεία Λειτουργία υπάρχει μεγαλοπρέπεια με τους σταυρούς τους όμορφους, τους χρυσούς με την ομορφιά του ναού ο οποίος ναός τι μας δείχνει το μέλλον που είναι ήδη παρόν αλλά ως κοντόφθερμοι που είμαστε βλέπουμε μόνο τα του κόσμου τούτου γιατί δεν έχουμε καταλάβει το νόημα της Εκκλησίας. Δεν έχουμε καταλάβει το νόημα της Θείας Ευχαριστίας. Νομίζουμε ότι ήρθαμε εδώ για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Μα δεν έχει καμία σημασία το να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Σημασία έχει να ζήσουμε αιώνια κοντά στον Θεό. Two words are very important which summarize the gospel. Two. One is called Amen, and the other is called peace. You see, every time the priest goes out and turns towards you, he says one thing Peace to you all. And also the answer of the people and the answer of the choir is Amen. Why do we say that? We read today in the Gospel when Jesus goes to cure the daughter of Jairus, who is already dead, he tells him one thing have peace in your heart. She will be okay. The word peace means one thing. When we say we pray in peace, that we know beforehand that whatever we ask from God that it is good for us and for our soul and for our salvation is already given to us and it is going to be given to us and this is why we have peace we don't ask something from God with stress with doubts is he going to give it to me is he going to not, not give it to me should I Away from him or not. The saints of the, church, of the, of the church, when you look around you, they were praying in one way God, do for me whatever you want, whenever you want it, and however you want it. And this is what it means to have faith. Faith means trust. And this is why you see all the time the priest goes going out and turning to you, giving you the blessing of peace to you, and also so that he also receives from you this blessing of peace. And what does everybody answer? Amin. Amin means it's true. I believe it because I know beforehand that whatever I pray to God, it will be given to me. I told earlier in Greek that believing in God has not the purpose of changing us in a moral way, meaning to change our attitude and our behavior towards the others. We are not here because we want to become good people. That's a part of it, but that's not the core. That's not the essence. That's not the goal. And this is why the message of the gospel, this is why we say gospel. Gospel means the happy news, is not becoming good, but it is one thing resurrection, meaning to be able to live forever with God, because a life forever, especially without God, is not a life, it's already a death, it's hell. And this is the message that we saw also in the Gospel Everything that we see in this gospel has two things every time either somebody who is cured or somebody who is resurrected from the dead. And what does that show to us? That our God is not only free of death, He has life from Himself. He is the self cause of Himself, mm-hmm. but He can always and also he can give life to the others, something that nobody of us can, no matter hard we try. The reason that we are in the church is the reason of this happy news, the resurrection and the eternal life in God, with God. God bless you. Die Kommentare, ich soll